ademe coko gak sepiro ademe rondo uber-uber wong pato. ngono-ngono iku salahe dhewe nek magang ae iwak asin cuma mok loro trono kulitin bayar separo kaki sing isan sumare teplek lomba abang kari ngulem mulane masak sing iso campur tahu mulo nek wong nek doyan mangan mulo awake cek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak udang iwak ini nek mangan tumpeng mulo kendhit tono sampe medan nek wong mula pancet mbem ayu yuyu yumba ayu jadi pawan ojo buyang bunyi jasari anteng rupane ayu dituturi wong tua ayu mojo tiguku ceceman nembari sing tengesan kenangan ekeluyuran saben tiba no terus bekakan tapi kaki sombong boni jangan yo jadi namun semantem sairang pulau sairang boten borong kan Titi kalau ya we mulut <laughs> Kono wis mandek iki sik blakrak e. Kadung kumat angel anyene marine. Tapi yo gak mesti ngene iki, nyambut gayo ana rame ana sepi, lek ngene iki tepak rame ini gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono. <laughs> Dah ngene rapi anak wong Jawa iki. Iya, gak neriman. Kegriombo. Apa ireng? Potongan kayak kodok kongkang. Tapi puanu ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Pas aku enak, anak omahku telung tahun gak tak tarik sewani kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi Eh, sumpek, sumpek, sumpek, sumpek aku ini. Eh, tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo Duk wayang. kadang lek rodok menanjak dikit ya ditarik nang orkes Melayu. Lah anu nang orkes mandek ya. Wadang nang Jember ana band ya tahu. Lek anu ana nggo melekan bayi ya tahu. Lek nemen-nemen ganoke ya melekan ngobong boto ya gelem. Hmm, wong metik. Wong metik ora apa bareng. Tapi lek tak rewangnya nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran bayaran niku 50.000, tapi ya wong 20. Hmm, Mbo iku mantep piroan iku <laughs> gitu iku. Lek bengi mlawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prauto 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki poso supir gak mangan kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoknya kepethuk anak bojo beres. kaitan momot kacang tak gunung Surabaya jam luru bengi kacang tak bongkar rautu kosong kati mulai silakan kacang ngilu aku di kartolo nopo cak menit kacang nopo sakit kilo dah oleh oleh ini matur nuwun ngapik juta kilo ini belajar ngencit kan titik gua mah tak biuk nopo jusik turu tak gugah dik ini loh aku oleh kacang godokan ini anak mustangi kayak ono mangan kacang bareng nu meni nang malang momotelo telo Semlur rubung nduk Surabaya telo tak bongkar, sautu kosong api mulih, jragan telo nyeluk aku di kartola. Napa, Cak? Ndetela nek sudah kilo. Iya matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku raya niku. Tutuk ama tak biokno, bojo tak gugasik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi gak nomangan telo. Bareng sepasang gak unsung, telo gak unsung. Prau tu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. jam loro bengi watu tak bongkar watu ati mulih gerakan watu nyeluk aku wis gak enak iki mau ke mana sih tawane lek barang atas iki kok temenan di kartola nopo cak ndet watu nopo 50 kilo nggih matur nuwun ngapik 20 kilo ya dengkles teko men sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter lambene abuh lho mabut itu tau ta opo bojoku tak gugalon alon dik dik tangi aku oleh watu Sedak wong bojoku kae tani, durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lengo tak goreng tak pecel ya. <laughs> Are iki apa ngomongin gak diatur dhisik. Aku le apa sih, Dik? Sampeyan tahu ta? Oh, kupingmu remek. Aku oleh watu, bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Jen sik sirsiran jare ngomong-ngomain belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dengan kacang balik telos, saiki dengan watu. Tetap bojoku kok keprucut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gatik nambah-nambah anak ya. Berat ini. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kok kalah anggak karo wedok wis dadi lah pokoke nambah anak kari nari awakmu nah. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyara rek. Sing seton oleh ngusahakan oleh. Bareng aku wis Wis waya bengi ngasu, gak mlebu aku. Gak gak turu yo, gak melek aku. Ya kok kepikiran koyo wong getun. Wis telung dino gak mule-mule, getun bojoku yo ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa om? Pasane ku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis kale sing ricuwi ya. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. sedih lo gak ngasuh belas aku kepingin turu tidak ya lo apa sih mencicil wis tau pokoknya beres rasanya ini lo aku kepingin ngasuh gak cincil itu ngelilir berangkang berangkang berangkang yaluk nyusu cincil turu kok si nomor luring kok ngelilir berangkang berangkang berangkang yaluk nyusu loh borong kok kabe turu aku kepingin leyan dilungkas nunawis Si... <laughs> sing gedhe ku mrangka mrangka ora arek lek ru ae jane aku mrangka gak lapok aku yo mek mek njaluk kerian masuk angin aku eh eh ya apa ya apa lah ngirono kak jam piro apa tak delok nyimpen tabuane kate gawe apa lho ya apa kan gak kru kabar ono aku jane menggali kesenian kita Wah, banyak nih yo menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. Mula nenek kan tanya nih, melo aku ya, yo. Gawe apa sih? Kesenian apa, ketoprak ya, pak. Waduh, sepuran enggak. Soalnya hmm. gulu kunda. Lek gulu tua enak aja. Kayak aku ini. Iya, lek ketoprak nembang, lek gulu kunda lek suara nih kapate. Sapate nyaring lah, lek gulu masih perang-perang jono bungok-bungok, ya nyaring aja lo banyak itu. Apa? Gulung dawa bendino, cowak, cowak, cowak. Gak tau entek, ini itu mon, suaranya banyak serak. Oh. Iya. Omong kamu masih anak, eh iki anak gulungin enggak suaranya banter. Apa? Lah kodok. Lah gak oh. duwe gulu, unginnya ah? pung, pung, oh. pung. Anak ini kodok suaranya banter sebab petengnya gede. Kelembung suara. Duk perut. Iya. Nah iya, petengnya gede. Iya lah, itu kayak pamanmu. Apa? Ya apa? Apa? Petengnya gede gulungin enggak. Kok gak duwe suara? Lho anjen atine entek. <laughs> Wis diterekno yo banter. Wah, wis nek e ketoprak muliane. Upama iki wis Okay. Kayu ibu lah, wes ludruk kaya lah. Ludruk? Hmm. Mm. aku ludruk dadi apa, Pak? Sing pantes kan dadi cikar kan iki. Maksudnya kayak melok dadi no cikar, okay. ditumpak wong sak rombongan lah. Iya, ge mau metabuan bareng. Oh. Dadi mungkin delok kondisi badanmu sing cocok Jadi tandak kan ini. Wah, tandak lah brengosan. Ya, caranya loh. Diapakno? Pak No? Ya, brengos dicukur. Nah, jenggot ini? Dikerik. Terus, alis? Ah, alis dikerik, seri-seri. Itu, Pi. Ya, putih. Ah, orang lu turki dorem, beslan. Ah, itu mah lu Apa itu, Pi? Ya, putih. Nah, kayak peteng ini lah, Rado. Iya, Rado lemuanya. Gede ya? Gede. Isan ini bangkit, caranya itu kustagen 15 meter. Iya. Dicewancang gagak, terus sing sitok didekek nek wetenge terus munyer oh, nyer. Wis. Apa? Oh? Bangki wetengmu. Weteng bangki dodo medodok. Munggah. Oh, iki oh, kok kene gerem tagak Ya supaya dadi tandak belajar ya. Ya saiki ndik kono rombongane. Kene panggunge. Iki panggungnya sing panjak kendange aku. Tengerane metune ya petabuhan. Ya ono trodedak. tong tong tong tong tong tong tong jadi lo nak tong tong iya metu iya paman itu tong kanok terus dream nih dream dream dream nih dream kalau ya black black nih tak tak ngomong ngomong nih eh tong tong iya bisa ya nggak dorong mano entok di nak nang nong di anak dorong ya eh, eh. eh laut laut turun dah sampel jangan kau nih Oh, belakang ada nih tebangan nih kau nih. Yes, dorong na no na no na ketakno iki dina nang ketakno to dina no no no no no no karto lo no no dina ketakno no no karto no no no dina ketakno no no dina iki nang ndek ketakno ketakno entah kandeng oh, jane kon niku. Apa sih, Pak? Kon iki apa sih oh? Wadah, kon gak ngrungokno kendang. Sing ndi? tong tong nang. Eh, rasa kono kentong titir. Lah, maratuamu diri ya. Hmm. tong tong gak dadah teko kene. Ya ya mundak eh. ilang ngono mundak singitan. Hmm. Nah, no, entok tok tak nangno. Saiki tak mari riyoyo ae kuwi sampel. <laughs> Saiki, saiki gedeng. Saiki. Iya, saiki. no, Ndak tak di nang nang ke kono ndak benowo. Kaya rom ya apa dek kene iki panggung iki. Iya wis. Ngono. Hmm tok di nang tok di tak nang tok di tok tungtar tak tok tungtar tak tungtar sing tak tak sing tak sing tak sing tak kudu tak sing tak kudu tak kudu tak kudu tak ate gandeng kon niku. Kaya apa? Lapo tanganmu kakek ngene-ngene. Kon iki panjak tam gradi kelopo kon niku. Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau rusak iki contohnya tak dulu tak tiruni ya tak contohnya aku ngendang ya tangan lemes ditekuk di iya tak dulu ini yuk nong nong ning ning nong nong ning tung tung tung wak wak wak apa ini belum tahu ditujuk uang kenapa apa apa gong wak wak gongi mengkurut di tabu yang berada gantung gantung neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng nang neng nang nong neng nang nong nang lho lek awu kawu ki lho cici ci lho dino bapak baluk londo lak ngono jual juli ta neng nang nong lho Neng nang nang dut dut. Neng nang nang dut dut. Neng nang nang dut dut. Oh, nang kamu ayo bangun lu. Yo, jadi ngono mang ya. Iya terus kendangan. Neng nang nang dut nu nu nu ndak dak nang dut dak nang dut dak nang dut dak nang dut dak nang dut dak nang dut dak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak nang dut nang nang dut. Kendanganmu ngono kari nyelompret. Ora koyo reok malian. Lha mang, oh. Halo. tok tok tok ana nang niki dinten dinten dinten tak tak geno kulo ketak digetho den tak tung tak dong dong dong dong dong apa guyu guyu kulo kita kon niku tanda ta wong dengken kon niku kon tak kandhani iya nek awan nek bening lodruk nek awan ngusungi watu. Oh dadi rada kaku. Kapopo sing penting carane. Carane. Nang nang ding ding ding tak tak ngulung ketak ding to ndak dang to ya tak ndung tang. Ngono entuk tok kentang ndung gentak gendung telebok. Yo yo. Lah apa? Nduruke tiba. Rendeng-rendeng. Ndak tok nok tak kendin ketok nah kendak ketok empat tak kendin dudu dudu glatong yo iya hmm din tok nah kendin glatong itu nang glatong glatong glatong glatong yo ngono ngono petak kentong ngene ku lho dina tong. Oh iya wis ya. Awas ya. Lek dadi tandak lambene dipicucukno kaya awakmu jair ngene ya. Sampai setengah perot-perot. Meripati lirik lirik Nano, no, dina no nun tak ndi dina tak no nun tak to dina tak ndi ndi no no no tak tak dina tak tung prek. Lha cewek suwe. Ayo pesan apa pesan? No no no, undun undun no no no, undun tak undun tu nyelip. bebek, no undun tak tak tak tak. Lula kau tangi barang ni. Kucuk. Sandali sandali. Payu. Penitine penitine lembok. Terus berdaya berdaya. Oh, gendeng ngono Eh, lha apa geger? Oleh gak geger ya nek kendang wong iki kendang tangan ngono ya. Niku latihan apa? Ludrukan. Wong kendang lambe eh, tambah mecocol lambe iku Wah, Waduh, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku. Wah. Liyane ludruk apa itu disidana lah. Apa sih? Oh, iku. Ngelih sumure safari nek belum kok ngelih. Kanan-kanan kanan-kanan kanan. Iki keluar lho. Ah, ya ya gampang aja ya. Iya. Iya. Apa sih? Heeh, Bro. Posisi hmm. tak kanan. Iki keluar. Lho, lanyane kuping entek. <laughs> Ya apa sih, Pak? Ika lelo, lo ya. Oh iya, ya Iya, wis lho. Lah kok perlu kok kandhani. Gak perlu. Menawar iki lho. Wis lunga. Iya. Apa sih? Wis mbo padha gak ruwe iki, Mang. <laughs> Waduh, rek, kon iki lho, rek. Aku lak jange gawe ketoprak Oh, iku ta. Ya wis setuju aku wis. Ya menawa besok iso kaya Pak Siswa Budha ya. ngerti pengerti. Itu ada paribasan, kuda lari jangan diburu. Hmm. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Kalau menawa ketoprak iku pertama gak enak terus menek. Hancur sabar. Ngomong ngomong ini. Tapi lek wong temen yo gak hmm. iso. Penting temen. Kita kita itu sing luhur. Hmm. Saya iki dikai organisasi apa dikai majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh. Yo apa Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis. Nah, nah mikir. mangan kabeh gak mangan sitok gak mangan kabeh. Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek. Ya salah. ya. Apa-apa. Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik nyewa gelora 10 November. Gendeng jane kene iki. Eh? Iya sing ero, kalau rek kartola mbek safari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedong ngono. Nah, oh, kon. Wah, iya lho kegedan iki. Lah ngendi lho? Nduk stasiun Gubeng ya. Oh, tambah gendeng kene iku. Stasiun. Oh, Ngomong ngamuk paling kaya tukang nyapu ngono. Wis oh. nyapu aku. sak wayah-wayahe sak nggon-nggon sak petuke kepethuk nek kuburan rapat di kuburan tunggu embong nek perapatan yo nek perapatan lho gak kene nek perapatan rapat montor prauto liwat buyar dhewe-dhewe eh iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane eh, tapi gini aku aku ngomong didik yo hmm. tadi sak durunge Oh apa? Bentuk pengurus. Lho nek kelonane Munawar lho mloro. Wah, <laughs> niku wis nemen kan iku, Mas. Ya, saiki ngene, sak durunge dipilih gale mengajukan diri wae. Oh, ngono ya ya. Gale mengacungkan tangan. Pilih cara pribadi ketua ya, apa sapa-sapa nang wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju? Setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Oke, Bar. Iki wong e pira kabeh, Bar? 300 30 30 30 gelintir. <laughs> Oh, 3 gelintir. Cucu cucu cucu. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan, Kartolo. Setuju ah? Setuju. Ngerangkep dadi pelengkapan. Iya iya iya. Setuju. Iya wis. Lah saiki kari keuangan lho. Sopo tadi keuangan? Aku sono, ah. kono sono. Aku. Son. Iya. Iki nambah duit nyerangap Lah kon ketua Kartolo wis wakilmu. Eh, kon iku ru penggawean keuangan sih. Ero. Bagian apa? Ngentekno duit. Lah. ini gamblenya. Sunduru wis eh, ditaruh Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune duit. Mari. Lha nek kok mangan dhuwite mesti saten yo. Kok iso? Ayo meneng-meneng aku mesti cicil ae hari ini. Lho. Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Nah, pendapatan piro, tekor piro, kon berapa, tekor berapa. Kon selalu korek terus. Iya. Iya. Korek. Ya wis. Saiki apa iki sudah darah ah? kana? Sementara saiki Ayo. Korek. Korek. Mangan dicik. Iki lho kene, kene surat lho. Oh, apa oh, jaminan? Jaminan wala susu ae gak akeh-akeh sak anu sakan sakan. Oh, sakan ya terus terus oh. apa meneh? Roti, roti petang gocor. Gocor. Ayo, Mas, hmm. duit iki, Pak. Ini, Mas. Keuangan iki apa iki? Duit kon iki ben apa? kan, kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Kon kakek iki durung tau digenggul wong. Lah apa? duit batuk mu Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kok niku. Apa sing tak gayung durung pemajuan. Carane. Carane apa? Butuh Tang susu gak duwe duit celana ditetek. Oh, roti, duit gak ono. Ah. Lambi ditetek. Lah menen kapan lho? Lah menen nek pendapatan sukses duitmu dibalekno. Tak e main. Nah, duit dibalekno. Heeh. Gak main saiki, gak main ben seminggu hmm. sepuluh dino sak bulan iya lo aku jadi deal hmm. lah kenapa? Oh, durung oleh liron lah nah saya ya oh, tak usah mana nih cik tak hmm. usah saya gak ada cerita ya siapa yang ada cerita saya ini saya dorno siapa ngerti lah nah aku ngerti apa? Iki ae cerita babat-babatan enak. Ah. Kok hmm. babat-babatan wis apa oh. gleru wong ku. Iki lho aku duwe. Endi apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Sapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan aku wis sithik-sithik ya duwe rek. Apa? ati hatian Sithik ta. Hati-hatian. Iya. Kon iki nggae Sri tetep buka jagal kon iki. Ampun dapat. limpo ati barang wis babat. Ya tolo. Aku ndek cerita ya. Apa? Cerita babat-babatan babat Mojopahit. Hmm. Yo ya Yo yo. Tapi gak babat Mojopahit, pokoknya sejarah Mojopahit. Sejarah Mojopahit itu kan. Mojopahit. Mojopahit itu sebelah Legi. Hmm. Oh iya, lore mojo mojo kerta iki lho. Iya, terus kecamatan melok melok mojo lengko barang iki. Buandong. <laughs> Kok yo mojo mojoan yo daraku ndurek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarulan. Oh, itu ceritane ya Damarulan perang-perang-perang kedengser. Kedengser Damarulan. Melayu nang Surabaya. Lho, apa lho? Njaluk tulung karo pamane. Lho, duwe paman. Oh iya. Kan jenenge paman? Damar Strongking. gendeng yang wong iya terus damar gak iso ngalah no melayu nang malang damar wulan jaluk tolong sahabat nah iku lampu templek ini anak kono ri nang hulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes hmm anak kono jaluk tolong bebek ini sahabat lah iki apa damar roblek ini <laughs> wandang lho. Lah iki ketoprak ta rombengan iki. Eh, iya. Nah, kon jamar apa terturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Hmm. Aku dadi damar ulang. Tetep damar ulang. Ganteng areke. Sapari menak jenggo. Ah. Nah, kepentuk ndoregol perang-perang ah. sak durung perang takon-takonan kon sender recori. Wo sing gak recor. Menawar. Iya, Pak. Menawar. Dicoba. omonganmu kok gak ada wayang mati ya eh, nak rejo alam sak jam gambaan eh. sak jam gambaan iya bongko Yes. Soalnya Mbak Andi Titi gak apa-apa ya. Sama ruang perang-perang perang-perang. Melayu nang alas. Melayu perang nang alas. Kepethuk labang. Tidak di Munawar. <laughs> Gendeng kan itu. Ngapa? Nek dadi labang iso. Iya. Labang kures. dicilil akeh. Oh, teknis. Teknisi. Teknisi. Kon mengkurep digelokne ricarang sing aku to rini salah yo. Oh, anu. Dadi duren kulit duren. Oh, iya ya rini kulit. Duren ditoto kok aku <laughs> mengkurep. Karno tolong nang isak nang. Oh, kon. Nek krepes-krepes yo balungku. Sing penting teknisi. Hmm. Marno perang-perang kepethuk wedhus. Wedhus. Iya. Dadi wedhus. Menawar kono. Ya, Pak. Dadi wedhus. Dadi gram-gram rek. Yeah. Untuk wong tani dingu dilemokno gak hmm. apa-apa. Hmm. Yeah. Zaman wis kepethuk bakul sate. Apa? Yeah. Dibeles disujeni gak perih aku. Ngene iki berarti bantah sutradara. Kon gram ta enggak? Lho gak mah. Leren. Lho leren gak apa-apa. Nganggur kon iki. Tapi titik ngono. Leren ya. Lho, apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Kon lereni anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngerusak cerita iki. Oh, kon tumindak sak menang-menang. Lho. Wis ora. Nek ngono kon leren atisan. Lho leren. Leren. Lho, Lho kenerin. Nerin. Bongor kan yo kepalat wedhusku. Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapo. Iki riri, yo hmm. munawar leren. Iya. Aku leren lakon, di? Aku lak leren dhewe lho. <laughs> durung tangga apa nih buyar. Nah kan duwe pola jare. Wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Hmm. Aku namung menawar ki kono nok gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe nyam golek golek cara yo apa no pokoke. Iya iya iya. Teater sing apik ya. Iya Ayo. ayo. ayo. ayo. ditoto nek sing nyewa ta apa? Kok ditoto kabeh. Cak. Lah, iya. Sing disewakno ta iki? Sewakno omong-omong, jangan arek-arek rene tak lumpuhno rene. Lha Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino pol-pol wong ae lho ku la apa lak ngono. Salah wis tabuhan wis suwe gak mlaku. Kok umpul-umpul koncone ae. Lah umpul-umpul apa kok? Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus. Carane ya. Carane apa? Yo peking nggo dititipno dhisik. Kadekno terus didol, didol entek. Nek digadekno ku saru. Japano? Sekolah. <laughs> Panjene wong lanang ngajak melarat yo ngene iki. Oh, wani sing penting meneh-meneh iki ya kabeh iki secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene. Korban terus. peok. <laughs> Saiki latihan kon, jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho. Eh, Bambung. Lho. Ayo. Iyo, apa? Iya, apa nek kapan oleh tanggapan kapan? Lho, ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa kene. Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lu ati wong apa? Oh, pokok dulu. Wong iki nek gelem. Kalau ayo bolamu teko. Li, aku sing nyang prauto, Wan. Eh. Digayo. Seminjat. Lho. Aku direken, yumo tak direken. Lho, Dek. Lho, Sido ta? Iya, ya saiki. He? Nek ndi? Panjake eh, wis teko. Lho. Nih, Pak. Ada nanti. Wong sik sik aku dicaki bojoku sik gede. <laughs> Kae tak lah sampean semayangan kok brengsek sik war. Tandai pembok sing ayu. Ya Allah, ndak morot-morot gak karo karuan. Iku sapa iku he? Iki ya. Iki ya apa iki ya bojoku. Heeh. Iki nemu biar ngaku Joko. He? Hmm. Sapa sing aku jaka? Emene, lho pancen iki sirsene aku ya Cak Warja. Ya Cak Radon. Apa? Lambemu durung tau di tapuk ...leto anakku. Ya aja ngono ta Cak Warja, sampean iku dipercaya pane, he? Sing semoyo kon. Wis, wis. Sing semoyo iki salah to. Wis ae tanah buri dilu kono, Cak. Tanah buri kono, tanah buri dilu. Lah tanah buri ayo. Ayo. Kudu dicek Jakarta lah wis tekan dulu. Kang ngono aku nang buri karo Sri Atun. Eh, eh. Oh, iki lho anggotae geger meneng kon. Ini lho yuk ya bojo menawar karo sadon iki guyon-guyon. Ini karepe arek-arek ya kate nyambut gawe belajar ludruk. Ngono lho dadi pernah aja salah paham masih tanda iki ya Gawani menawar cuma duduk kutee duduk kutee. Eh bee ta kobong doro. Oh, para. joko Eh organisasi iki wis kuat lho organisasi. Keperlu saiki belajar terus di pemerintah dribok nek jero ne kaca iku wong akeh. <laughs> Kok sorot lho kok. Butuh toko ta. Dudu kok sorot iki lho. Wah, wong cek durung bangkit ta. Saiki ngene ayo padha sing sabar, masih sing duwe bojo ya ayo padha sing sabar wong perlu niki kanggo kesenian ya. Nek panjak-panjake wis Sing sabar lho cok. ya ngono sing sabar pancen usem niki wis ngene Aja njagakno mangan ya, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Iki dapukane iki apa dapukane lho ya. Iki sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho, Rek. Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho <laughs> Eh, ngobong kecang ae, kecang mentah diobong. Lek mateng dipangan. <laughs> Kayak ngobong gledek. Anggo kayak ngobong gledek. Iya lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan ah. Lek ana keliru nang latihan lak gak apa-apa. Apa? Ya ning lek keliru dibenakno. Iya, iya. Dene dibenakno gak kena ya embung dipretel. Lah ane apa lah? Aku ditatekno napa aku? Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen ae. Iya, iya. Ya zamane besutan. Iya. Saiki pamane besute aku pamane ya. Oh, pantas kan iya. Iya Wis cecet iku kok set hmm. lho pokoke ya. Set iku melesut. Wis <laughs> aku terus cuma hmm. gambare safari. Lho cuma gambarku panganan opo? Lho uwong. Oh uwong ta. Kaene ya masamu bikang. Cuma <laughs> gambaru gawene ya wis gambar bagong. Lho, <laughs> masa iki lagi lak pelukis iki lho. Engko anu cuma gambar gawe ngrusui warung. Engko larahan ngene. Lho. Lah wong nyusuh iku jene Sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar, onar, onar. Kuwi iki jago amuk kasar. Oh, kasar. Kasar kasar. Gragal lho, gragal. Gragal iki. kasar. Oh, engko ya. Terus gondone ya. gondone no ya? aku gondo gondo gondo puro ya <laughs> wah ini gondo ae kok iku bojone iki gondo puro iki opo gondo mayit iki wong <laughs> awake wis ijo ngene mulane bojoku kok sambatan kecat kecut ta <laughs> lah saiki resmini ne iki iki ning sapa Newton oh duduk sapa jenenge mesak tun nang itu sapa iki ya kiran kiran resmini, resmini. Ngomong sing resmini. Kono salaman ambek bojoku ah. Iya. Oh, delok masalah iki. Kapal iki bendina nutu. Eh, alah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak wae. Wadah. Dadi tak ndak tepak iki lek ono gedong obyek iki akeh. Dadi sapa iki? Dadi cepat. Resmini, resmini. iya tapi jenenge resmini. Eh, sapa lo? Sabla. Pokoknya bujuni munawar cek nyebeng di sini. Oh, nyebeng. Ya, baik anak loroni Sri panggunge kok iso genteni. Ya gak melorone rek. Ya jangan cadangan. Iya. Gak tak rewangi meking. Bisa ta. Kok ngerusak eh, mbok bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane. Apa? Lho dur kok mesti ono sandingane. Iya. Kok di sandingan ya. Tak ora Iya, lha perlu cuci dewe, ya. Wis eh, saiki critane ngene. Iya, Pak. Adekane sapa iku semoga mrisik melaku melaku melaku bajakan hmm. tung ijen ngono ngono ijen bengi Ya beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawan bu bengi ijen nggih bengus pasangan iki. Kok gampang. Lek kanok bengus iki pasangane ambek ambek bojone pas. Pasangane ambek jepretan teko sih. <laughs> Wis, engko ngomongo kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang duit nggae rusung lho. Hmm. Mari ngono. Aku mlaku angen-angen terus mini lak ciri-ciri aku ah. Iya. Baru nang warunge man gondo kok tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan wis kabar kausanane nandi ya budal golek Ya kok ono terminal katuk Gondok <laughs> gondem golek memangsan oh, kabar kausan ya wis ono sapa terusane terusane nang warung nang warung warung oh. gondo engko dhisik tak ya bareng nduk kono wis barang ono aku teko wis ono ngomong-ngomong wong sirisiran barang engko aku mlebu kon tekori toko-toko toko nggo rebut nduk kono gondo karo aku melayu wedi heeh bareng melayu wedi terus Kok mbang aku rundingan mari gondong kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Ngarepe tok di dhisik. Aku ngono ngerti ge dari kartolo apa jare mburi iku bayarane kok gampang. Lah, nek kartolo sing ngaturake gak kebayare. Bukan to men bayari wong gak tanggapan. Oh, distes tuh. Lah, iki kok jane petak wis ngene. Aku sisiran aku kok ya. Iya, sisiran ya. Iya. Kok? Ya, sisiran be aku kok ya. Iya, iya, iki sampe nemen ngono. <laughs> Terus marino nduk embong yak warung direkodaya, senengane semua gambar lak pitik ah. Pitik. Aku kok dadekno pitik. Dadi gak seneng wong seneng pitik. <laughs> seneng sing ndi Wah, male turun aku dadek pitik horen aku. Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane aja oh. duduk ah, lak imbangane wong urip. Pitik pek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik didol nang nang iki semua gambar. Kok kurungan kemuli. Kemuli putih ya mau gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya. Diceritani ngono ta iki? Iya diceritani. Enggak usah dimaenno lho. Tapi apa jelas kan tutur ngene. <laughs> ngono. belajari Kacar ta. Kok kate duwe belakang. Kake praketeke durung. Kok praketeke. Eh bojone ngomong cek pasir rek. Praketek. Terus mini yang ngono ditondong karo Sampai iki besot. Engko emporek nangis korek ndek dengkule terus ana prauto liwat gandolong eh, itu. Eh, bener lho kon gandol prauto iki lho. Lah, menawar ngrusak cerita arek iki. Heeh. Kok ya ya. Bapak saiki panjake wis bangkit ya, Bapak. Wis lho ya. Bendino latihan lho kene. Iki tau dibon bareng. Yo. Ada kamu, semua gambar. Apa sampah ya? Sampak dari kecoh Oh, <laughs> bajak oh, Ini tinggal kanggur ini sih Ya, kanggur ini Ini enggak, ini enggak Bajak Nah, singkat. Hmm. Ayo, berangkat. kaya uang kepidak orang-orang eh walik kaya orang-orang kepidak cilik sampai gede jenengku somo gambar <laughs> somo kembang gambar tetep gambar <laughs> ya aku gambari kembang berhati-hati lo lo iya wale sik tak benakne sik tak benakne wis rengosku dinane iki wis tepak karepe dewe hmm somo kembang kembang mawar mo namaku harum kembang melati gak pantes sing pantes aku kembang turi alias telurit ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha wong belater kiwer-kiwer tunglor maling-maling sumo gambar tungkidul maling-maling sumo gambar kawan aku gelati nyengkilit peco, celoret gak lali nyangking sopit Omom <laughs> kondang tiap-tiap terop ono aku tiap-tiap terop ono aku rame-rame gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan hmm. Hmm, hmm, hmm tiap-tiap daerah mesti aku kawin wong blater bandolan, kecu, merampok, maling nyopet ngutil bucunya ake siji kanok sing peneh somo kamar iki mumpung aku kesepian tak melebu kampung gawe onar arek semboyanku kepethuk menungso kepethuk tak pateni wong dodol geduk tak enteni arep saiki kon lho eh dapuk aku serem wi yo ati kon ri aku ngeri kok cewek serem aku blak gak karo karo aku saiki wis Sing apa gendingane biasa kalongan. Oh, kalongan. Kalongan. Ayo. Besut. Ku iso carane awakku iki. Iya, iya, cocok. Ngene lek krungu wong mesti ana sing kei sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh niwa gak ditunggu wong tuwa. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ana paribasan sujen digawe nyunduki sate. awak ijen kadek yo gak duwe gak tahu kumpul tanah keturus ya iso kadek tolek penggawen cek angel dinane iki apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini masih wong ayu ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iki ono paribasane mangan sego gak atik jangan gak ketok sedina kaya sak wulan Dik Rusmi. Yo pinter kok sampean iki. Engko dilem-lem ngarep mburi mencelek nang. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmi, padha karo koko jagat du. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peni tinang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak bayar arisan. Tak turu bingung wong loro bronto. tarak Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak ditinggal biting ya gak iso. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Miring nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enak timbang hatiku sumpek. Eh nang mekang gondo kok. Man gondo man aku sing teko man. campur apa ya lah ya. Ya apa uripku sepisan ana donya keadaan koyok ngene oleh gak seneng ya apa aku iki. Nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung. Warung jampi itu tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok. Sa <laughs> sing gege ayu. Ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku, sembarang ya duwe. Sapi ae duwe songo. <laughs> jago duwe walu likur bojo telu putus wedak pitu wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki lho lali te mana mbek penekan penuh eh penekan penuh kok penekan yo sik penekan penuh Ya dek kok janur ngulung kebiake segara wetan segara ini ngale Nang gondo man ono apa iki lak karo taman wis goreng kopi peno man nek kopi durung goreng nek menem boto wis <laughs> kon iku gak ngomong kaya apa gak ngono te man hmm. sak durunge ya wis disiapno di iya man Lah kok warung iki sadake kok sepi man, gondo? Ngene, Dik. wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya Redi Lah iya Kang Iya Kira-kira mang gonde iku biyen gak ndelek dina aman ngedep uh, ngedekno warung Iya wis tak pitungi dik ketemu 80 Terus sing saya tak gawe nang RT sing 30 digawe yumu <laughs> Katut mas ya mas Iya antara ali Nek ngono aku tak tambah serok mburi mas Iya dik Sopo wonge eh Sopo iki saking doe jangi ye mali oe moan oe bukan lawange man lu buka ende sing dise man lawange man lah ngarepmu iku lak lawange bolong ini lho man eh bolong kon mang jare ngajak lawang-lawangan kon iki kon ngajak lawang-lawangan iya panggil lo jok panggil rupane man sopo dik Ya aku besut, Man. Oh, ngene beset. <laughs> duduk beset mas sapa dek kesot <laughs> oh kon sadar kok kula njuk lentrik yo ha wong kon kesot Yo aku mang besut mas. Oh pon aku besut. Iya. Lebu dek. Buka aman lawangnya. Tak buka eh yo. Waktu lawangmu ini jelang hore ya mas. Ya iki ana bom nuklir. <laughs> Ya apa man kabare man? Ya padha waras dhek oleh pendungamu gano alangan apa-apa dhek. Iya man. Sebalike ya apa kono nang omah dhek. Ya wis padha ayem man. Cuma ngene lho man. Ndelok ngidul ketok mendung man. Iku ono angkate udan. Timbang ana omah atiku bingung man. Iya dhek. Angur nang warung ngombe wedang man. Uh. Um, ngombe ya dhek. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karet tok ya, Mas. Lho jagunge saebor. Oh, <laughs> niku Iki iki meni-meni tanggapan rame yo. Rame tapi yo mbok diantemi wong. Ngene <laughs> lho, Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kon ana gawene apa, Dik? Yo gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-senengno, Dik, pompong dhek urip. Nek gak petuk karo kepetokan putekan. Oh, oh, kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepetuk botekan. <laughs> Ponakan penuh. Keponakan penuh Terus apa? Rus pentil, Man. Ah, rus pentil. Oh, rus mini. Rus mini, Man. Nanti pun ada rus mini, Man. Ya, jok kaget, Dik. Kok nggak digetak? Oh, mau ngamu. Rus mini gak ada teko kini lah. Itu nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu itu apa? Nah, lah, kan ada ini apa, Man? Mau niat? Duh, rus mini, Rus. Apa, kan, Ganda? Ini lho, rus tam. Ya, apa, Man? Barik, kok aneh Rus mini. begini? Iya, Man. Wes cocok karo kesenenganmu. Loh. Iki kakangmu besut merene ndoleki kon. Lah tak perlu ana gawe apa, Man? Lho, ngomong, duk paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Kok ditabuh dhewe apa ya? Dek resmi Dek. Iya, Kak Besut. Aduh, Dek, Aku gak kepethuk penuh sedina kaya setahun, Dek. Hah? Kaya setahun, Dek. Kepethuk sedina kaya setahun? Iya, Dek. Gak perlu, Cak. Ketok nduk moto ae, Dek. Eh, eh, ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku Krishna ambek kon. Kliru <laughs> eh, ta? Apa? Ana paribasan, Sak? Iya. Gak serok, gak sotel. Iya. Gak jawab gak ketam, Cak. Lah ya apa, Dik? Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak jarep kok. <laughs> Lah apa sih lu keliru, Cak? Loh, gak arep takon karep iki. Yo keliru. Oh, dadi karep gak doyan. Nah, oh. Kan lho, Cak. Heeh. Aku gak mbrojo lho, Dik. Terus? Sapi ku sepasang. Lah terus e? Eh? Kon malah gak nyusul lho, Dik. Heeh. Wong gak mbrojo sapi ku ilang. <laughs> Anjene karepku dhewe, Dik. Ngono ta, Jan? Iya, upama kon hmm. dadi BOD kuwi apa sih, Dik? Lho, apa BOD kuwi? Bendoyo. Eh, aja. Tak rabi ya, Dik ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon Dik keturutan, Dik? Terus sandang. Pokoke gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Lah njaluk klambi rombengan sing <laughs> iso, Dik. Eh, eh Oh, kowe trik sampe kowe aku wis. Ya apa gak apa-apa. Kulit kengulonen iki. Heeh. Awakmu tresno temen bare aku ya, Dik. ya tresno cak ono paribasan dik terus paribasan apa lubang satu tutup kepala dua ya <laughs> kok ono dari eh, kepala kepala ono dari iki besut modern <laughs> wis ngene lho mohon man oi aku tak tak omong-omong mbek Rosmini ya manuk jero ya man ngene dik Kagak kon karo ponakku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih di? Ya biasa man wong jane biyen niku pernah ya tahun nomo sok gak ngerti sih man. Prasaku aku aku ya tau nglakoni koyo kon di. Lah mulane nek ngono Rusmini karo bisa pisan Iya man. Nang mburi rek omong-omong ngono. Aku njaluk wektu ya man. Aku tak omong-omongan suwene telung taun ya man. Oh, kok. Omonganmu kan lu selak dut aku lakan. Oh, ngono ta? diresmini dek iya kak sarannya saya kuis dililani mbarek paman paman gue yang jarang <laughs> loh ayo podom lebu ya dek ngono tangannya iya. aku tak pamitan barek pamanku iya man gondo man ngono opo sarannya aku penuh izini man penuh tuko gula nang kalimantan man iya iya aku gak balik-balik nang kon tak haduk ya yo man iya ya. penuh tak inggati yo man <laughs> neng na mm, oh, mm. ngapun tak kuwi <laughs> meneng aku mudha rasa sarane ponak aku iki ana njero terus mini karo besut tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedhek kali kondo aku rene ana rembelu keliru perlu ana perlu aku yo gak pangling hmm kaya tak sawang kaya tak pandeng Riko kaya gambar sumo. <laughs> Walik, aku sumo gambar. Sumo gambar. Panggling oh, wong ya jok panggling suarane uga jok panggling ambune. Mergo apa? Aku krungu. Ora gawene apa, Rika? Dari duwe petik. Oh iya. Iku dadi kelangan aku tak tukune petik. Aja kuwatir, Kang hmm. Sumo. Iya. Nek pancen Rika butuh pitik. Heeh. Aku duwe pitik jago. Heeh. Cocok kanggo ingon-ingon riko Heeh. Lah nek pancen Rika ben gelem regane. Arep piro riko Heeh. Heri, ndi pitik? Kon niku kon niku semaur ta? Aku tak gambar kok ri Coba gambar. Ha iya wis seru ngono kok Heeh. Ndi pitik? Lho, lha iki apa tak jukukno? Enten ono. Wo oh, sak kurungane kore ni. Nah, iki. Eh, tak rogoe <laughs> pete. Keok, keok. Lho, keok. Gus, Gus. Keok. Petekmu iki kok, petekmu kok keok, keok. Iki petek lanang ta petek wedok iki? Saiki hmm. ngene, Kang Soma. Yo. Riko butuh apa? Angger Riko, aja ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Mangan utawa gak duwe-duwe, rinio Kang Riko. Ora mangan gak dadi persoalan. Persoalan. Persoalan, sing penting aku kepingin roh jagoi. Oh iya iya. Si, tak rongkoi. aduh aduh aduh. Kang, pitik penuh nek nelacung belon. Gentik aku cemet. Iku cek ngabluk, turung nek jalu kang. Tak Jalu jalu. Hmm, bangkok apa ni? aduh aduh aduh. Hmm, belon, kurang ngajar pitik penuh si tak jalu. Tak buka. Loh. Lho. Kon, lho. Lho kok. Ah. Besut, besut. Tolong iki. Lho, iki iki ludruk. Oh, besut. Ha. Kon kok nyelamur rupa. Mang petik kok saiki dadi konset. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene Trisno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusuki. Mulane saiki aku njaluk supura lan idenono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi. Oh. Yo, nek ngono, ngene Kang. Iya, Kang Sumo. Iki petik penuh tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Ini resmi dipek besut. Yo ben. Iya, iya, iya. Dadi oh. ben. Iki berarti damai yo, damai yo. Damai. Wis iso wis iso. Iya. Dadi iki mesine tamat iki kae sak menit dhisik kok sambungane ono maneh. Iya. Eh bayar aku ndak ono rek meringet ngene aku. Eh? Ayo Iki sing duwe gong nrimo pander mesine tanggapan kuwi. Eh? Lho yo hidungane durung. Oh ngono ah. Ya apa, Cak? Ya. menene tanggapan saya gak silir.